Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արդյունքների ամփոփում Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում։ Զինծառայողների ապարքեվատրման հանդիսավոր միջոցառում պաշտպանության բանակում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Ազգային ազատագրական պայքարի ռահվիրաներից մեկը՝ Նիկոլ Դումանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Արդյունքների ամփոփում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կամով Արթանյանի ղեկավարությամբ հունվարի 13-ին տեղի ունեցել 2021 թվականի բանակային ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը նվիրված Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստ, որի ներկայ է գտնվել նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ է կատարվել հաշվետու ժամանակահատվածում տեղ գտած բանակային կարևորագույն զարգացումներին, ներկայացվել են նստողությունների կատարված աշխատանքները, համապատասխան գնահատականներ են տրվել դրական ցուցանիշներով առանձնացած եւ նաեւ թերացող ստորաբաժանումներին։ Լավագույնները արժանացել են խրախուսանքի։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ ինչպես բանակաշինության, այնպես էլ զինվորական անձնակազմի սոցիալական խնդիրները գտնվում են Արցախի հանրապետության կառավարության ուշադրության կենտրոնում եւ արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի հանրապետությունում ապահովի ամտանգության բարձր մակարդակ։ Ռազմական խորհրդի նիստի ավարտին նախանշվել են այն հիմնական անելիքները, որոնք առաջնային կլինեն 2022 թվականի բանակային ուսումնական տարվա ընթացքում։ Պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն 2021 թվականի բանակային ուսումնական տարում պարտականությունները բարեխճորեն կատարած եւ հատկապես առաջնագույցում իրականացված ինժեներական աշխատանքներին ակտիվորեն ներգրաված զինծառայողների հերթական խմբականակը արժանացել է ընդունելիության օխրախուսվել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանի կողմից։ Ամարասի վանական համալիրում տեղի ունեցած ապարքեվատրման արարողության ժամանակ բանակի հրամանատարը շնորհակալություն է հայտնել զինծառայողներին, շնորհավորել տոնական օրերի կապակցությամբ ու հանձնել արժեքավոր նվերներ ողջունում եմ ձեզ բոլորին համարասում։ Դուք լավագույնների շարքում զինծառայողներն եք։ Կրծեր հրամանատարներ, շարքային զինվորներ, դիրքի ավակներ, որ առավել քան ողջունելի է։ Եվ այս գործընթացը լինելու է շարունակական։ Կարևորը մեկնարկը տրված է այն կազմակերպումը ճիշտ արդարության սկզբունքը պահպանելով։ Ինչպես վստահեցնում են ոլորտի պատասխանատուները, նման միջոցառումները կլինեն շարունակական եւ կարվի հնարավոր ու յուրաքանչյուր զինծառայողի կատարած ուշադրության արժանացնելու համար։ Լսենք Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարեօգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Նուրար Մկրչյանին։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը այսուհետ եւս ողջագրելու է նման քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր լավ նախաձեռնություն, ջանասիրություն, ակտիվություն անպայման նկատվելու է եւ խրախուսվի եւ այսօրվա միջոցառումը եւս դրա վկայությունն է։ Աշխատելու ենք բոլոր ուղղություններով մենք հասնենք այնպիսի արդյունքների, որոնք պիտի գոհացուցիչ լինեն մեզ համար եւ ապահովեն մեր անznակազմի արժեվ դրված բոլոր խնդիրների կատարումը։ Ժամկետային զինծառայողներ Դավիթ Սարգսյանի եւ Արշակ Փարսյանի վստահեցմամբ ոչ ազնակազմի համար նման նախաձեռնությունները սպասված են եւ հետագա ծառայության առումով պարտավորեցնող։ Խոստանում են, որ այսուհետ եւս ջանք չեն խնայի հրամանատարության ակնկալիքները լավագույնս արդարացնելու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ապարգևատրվել պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից եւ յուրաքանչյուր զինվորի համար է դա պատիվ վերադաս հրամանատարության կողմից արժանանալ նման տեսակի ապարգևների, որովհետեւ գնահատվում է մեր ծառայությունը եւ մենք միանշանակ ունենք առաքելություն մեր հայրենիքի արժեվ եւ պատրաստ ենք մշտապես ծառայել մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Մենք գիտենք, որ որ մեր բանակի զինվորն ենք ու դրանով իսկ մենք բարդավոր ենք մեր հայրենիքին ծառայենք, այդ ինժեներական բոլոր աշխատանքները կատարենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում գնահատողներին։ Ինձ թվում է ինչքան գնահատեն, այդքան զինվորը իրան ավելի լավ կզգա իրան հայրենիքին ծառայելու համար։ Պարգևատրման առողջության ավարտին Տերմխիթար քահանահարոյանը իրականացել է օրնության կարգ ու կազմակերպել զինծառայողների մոմավառություն։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը անվտանգության զորավարժությունները անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված դիտակետերում օգտագործելով ժամանակակից կապի սարքավորումներ եւ BT-82000 հրահափոխադրիչներ։ 27 դիտակետերում ռուս խաղապահներն իրականացում են իրավիճակի շուրջօրյա դիտարկում եւ վերահսկում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Զորավարժության ընթացքում զինծառայողները մշակել են Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի, Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում սադրիչ գործողությունները կանխելու, գեղցարձակումը հետ մղելու եւ տարբեր արտակարգ իրավիճակների դեպքում գործելու հարցեր։ Գրքերի ազնագազմի հետ գիշեր ցերեկ բարբերաբար անցկացում է մարտական պատրաստության պարապմունքներ մշակում են տարբեր միջոցներ, որոնք ապագայում թույլ կտան ազնագազմին հմտորեն գործել ոչ ստանդարտ իրավիճակների դեպքում։ Մարտական պատրաստության վարժանքներ իրականացնելիս մոտակա բնակավայրերի բնակիչները վստահությամբ եւ ըմբռնումով են արձագանքում։ Խնդրահարույց հարցեր չեն առաջանում, ասել է ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Իլիա Ռոմանչուկը։ Ազդանշանը ստանալուն պես խաղապահներն արագորեն պաշտպանական դիրքեր են զբաղեցրել նախապես պայմանավորված դիրքերում։ Դիրքերի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար ներգրավել են BT82000 փոխադրիչների հերթապաստորաբաժանումներ։ Իրավիճակը վերահսկելու համար բոլոր դիտակետերը հագեցված են ժամանակակից գմբեթավոր տեսահասկման տեսախցիկներով։ Գիշերային հերթապահության համար խաղապահ զորակազմի ռուս զինվորականները հանդերձավորված են ռատնիկ լուսանդրադարձիչ կոստյումներով։ Դիտակետերը հագեցված են բլոկպոստ ամրակայաններով, ժամանակակից լուսադիոդային լուսարձակներով եւ անխափան սնուցման սարքերով։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի նոր հրամանատար նշանակվեց գեներալ մայոր Անդրեյ Վոլկովը։ Գեներալ մայոր Վոլկովն Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարի տեղակալն էր 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի մայիսը։ Այնուհետև Վոլկովը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության Արավայի ռազմական օկրուգի ռադիացիոն, քիմիական եւ կեսաբանական պաշտպանության զորքերի պետն էր։ Անդրեյ Վոլկովը Ռուսաստանի պետական բարձր պարգևի արժանացել Սիրիայի իրականացրած զինվորական ծառայության համար։ Ծառայել է նաեւ Աղվանստանում եւ Չեչնիայում։ Արցախում ռուս խաղապահների հրամանատարի պաշտոնում Վոլկովը փոխարինում է Գենադի Անաշկինին, ով խաղապահ զորախմբի հրամանատար էր նշանակվել անցած տարվա աշնանը։ Անդրեյ Վոլկովը Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի 4-րդ հրամանատարն է։ 2020 թվականի նոյեմբերից 2021 թվականի սեպտեմբեր ռուս խաղապահների հրամանատարը Ռուստամ Մուրադովն էր։ Նրան փոխարինեց Միխայել Կոսոբոկովը, որը պաշտոնավարեց մոտ 1 ամիս։ Իսկ 2021 թվականի սեպտեմբերից Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի հերոս գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը։ Ազգային ազատագրական պայքարի հրահվիրանը Հայոց պատմությունը հարուստ է պատերազմներով, ճակատամարտերով ու պարտիզանական կռիվներով։ Դրանք տեղի են ունեցել հայ ժողովրդի թե պետականություն ունենալու շրջանում եւ թե օտարլծի տակ գտնվելու պայմաններում։ Պահպանվել են բազմաթիվ տաղանդավոր զորավարների եւ զինվորականների անուններ, նրանց խրագործությունների պատմություններ։ Պահպանվել են նաեւ պատերազմների եւ ճակատամարտերի նկարագրություններ, որոնք խոսում վկայություններ են հայ ռազմագիտական տաղանդի։ Նրանցից մեկն էլ մեր համերկրացի Նիկոլ Դումանն է, Նիկողայոս Տեր Հովանիսյանը։ Ծնվել է 1867 թվականի հունվարի 12-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի Ղշլաղ այժմյան ցաղկաշատ գյուղում քահանայի ընտանիքում։ Ավարտել է Շուշիի թեմական դպրոցը։ Քահանա հորաջակցությամբ աշխատել է թեմի եկեղեցական խորհրդում։ 1891 թվականին աշխատանքի է անցել Թավրիզի Լիլավայի թաղի հայկական դպրոցում։ Ուսուցչություն է արել Հյուսիսային Կովկասի հայկական դպրոցներում։ 1894-ից 1896 թվականներին Թավրիզի եւ Սալմաստի վարժարաններում։ Տավրիզում 2 տարի աշխատելուց հետո Դումանը տեղափոխվել է Սալմաստ գավառի Ղալասար գյուղ, շարունակել ուսուցչություն անել։ Բայց հիմնական նպատակը երկրին մոտենալն էր, սահմանամերձ գյուղերում կուսակցական, մարտական կառույցներ ստեղծելը։ Շուտով նրան հաջողում է կապ հաստատել Դերիկա վանքում եւ մոտակա հայկական գյուղերում գործող հայդուկային խմբերի հետ։ Նա նաեւ ворսորդ էր, մի հանգամանք, որը նրան հնարավորություն էր տալիս ցանոթանալու տեղանքին, միջավայրի աշխարհագրական առանձնահատկություններին։ Նախքան հայֆիդայինների հանդես գալը, Դերիկա վանքում տիրություն են արել թուրքերն ու քրդերը, Ատրպատականի առաջնորդ Ստեփանոս arczepiskopos Մխիթարյանը հանձնարարել է վանքի կառավարիչ Մովսես Իշխանյանին վերականգնել վանքը, ով իր նշանակման առաջինից կողից սկսել է աշխատանքը։ Թեև Պարսիկները բարեկամաբար էին տրամադրված մինչ այդ վանքում ապաստանած արեմտահայերի նկատմամբ, բայց թուրքերի դրդմամբ վերականգնված վանքը քանդել են։ Վանքում հանգրվանել է մի շարք ֆիդայիներ։ Նիկոլը նրանց հետ կապ է հաստատել։ Եվ հենց այստեղից Երիկից էլ սկսվել է նրա մարտական ուղին։ Տեղում նաև ստեղծվել է Վրեժ անունով մարտախումբ, որը պիտի անցներ վան։ 1854-1856 թվականներին Նիկոլ Դումանը մասնակցել է դերիկի կռիվներին։ 1856 թվականին Նիկոլի մոտ հասունանում է Խանասորի արշավանքի կազմակերպման եւ քրտական մազրիկ ցեղից վրեժխնդիր լինելու գաղափարը։ Եվ գաղափարն իրենն էր, բայց արշավանքի մասնակցում է որպես 50-ապետ։ Դրանից հետո անցնելով Կովկաս, նա որոշ ժամանակ ապրում է Բաքվում, որտեղ էլ կազմակերպում է տեղի հայության ինքնապաշտպանությունը։ 1904 թվականին փորձել է օգնության հասնել Աբստամ Սասունին, սակայն սահմանի վրա կրվի է բռնվել եւ տեղ չի հասել։ 1911 թվականին Պարսիկ եւ հայ հեղափոխական մարմինների ու Թավրիզի ապստամբած զինված ուժերի խնդրանքով Նիկոլ Դումանը նշանակվել է հրամանատար, այնուհետև վերադարձել է Կովկաս, եղել Արեմտյան Հայաստանում ու Պարսկաստանում։ Հայերին կոտորելու եւ նրանց ունեցվածքին տեր դառնալու սեփական նկարտումներն ի վերջո կյանքի գործելու հնարավորություն ստացած Կովկասյան թաթարները հարձակում են նախապատրաստում Բաքու քաղաքի հայ բնակչության վրա։ 1905 թվականի փետրվարին Բաքվում սկսվել է հայերի կոտորածը։ Հայերն անպաշտպան էին, անզեն ու անկազմակերպ։ Դումանը Բաքվի շրջաններից մեկում աշխատելիս տագնապալից հերագիր ստանալով գնացել է Բաքու եւ իրեն հատուկ նվիրվածությամբ գործի անցել։ Զենք ձեռք բերելու խնդրում Դումանին օգնել են Բաքվի ռուսական զորամասի հայ զինվորները։ Փետրվարի 7-ին Դումանը փոքրատիվ խմբով կանգնեցրել եւ հաղթել է կատաղած Արյան ու Թալանի ցարավ թուրքերին, մակրել հայկական եկեղեցու շրջապատը գազազած ամբոխից։ Նա ոչ միայն կասեցրել է փետրվարի 7-ին թուրքերի հարձակումը, այլև հարկադրել է նրանց սպիտակ դրոշ բարձել։ Այնուհետև ինչպես նշվեց 1905-1906 թվականներին հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ ղեկավարել է Երևանի նահանգում եւ Արարատյան դաշտում գործող հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը, կարողացել հմտորեն կազմակերպել հայերի ինքնապաշտպանությունը։ Նիկոլ Դումանը կազմակերպված ամբստամության կողմնակից էր։ Այ ռազմագիտական միտքը բազում բոցավարումներ է ունեցել, սակայն տեսագործնական ռազմագիտության ասպարեզում ցավոք սրտի հայկական միտքն արգասաբեր չի եղել։ Թղթին չեն հանձնվել ռազմի դաշտում ձեռք բերված համապատասխան հմտությունները։ Այդ իսկ պատճառով հատկապես կարևորվում է հարազմագիտական մտքի այնպիսի մի բացառիկ ստեղծագործություն, ինչպիսին Նիկողայոս Տեր Հովանիսյանի Նիկոլ Դումանի նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության աշխատությունն է։ Այն ֆիդայապետի ավելի քան 20-ամյա հայդուկային գործունեության թագն ու պսակն է, Մարտերում ձեռք բերված փորձի ամփոփումը, որը հայ իրականության մեջ բացառիկ երևույթ է։ Աշխատությունը իսկապես կոթողային արժեք ունի, քանի որ գործնականում ապացուցել է իր կենսունակությունը 20-րդ դարի սկզբին որպես դասագիր ծառայելով հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի պաշտպանության համար մարտնչած բազմաթիվ զինվորականների համար։ Ըստ ուսումնասիրողների, տեսագործնական աշխատություն գրելու միտքը եւ անհրաժեշտությունը ցակել է 1905 թվականին հայ թաթարական բախումների ժամանակ։ Հայության ինքնապաշտպանության կազմակերպումը Բաքվում եւ այլ վայրերում, ինչպես արդեն նշվեց, վստահում է Նիկոլ Դումանին։ Նա Փարքով իրականացրեց իր պատմական առաքելությունը, կասեցնելով թաթարների հարձակումը եւ նրան շպրտելով ելման դիրքեր։ Փրկվեցին քաղաքի տասնյակ հազարավոր հայ բնակիչներ։ Այդ դեպքերից հետո ընկերները սեփական փորձից ելնելով Նիկոլ Դումանին առաջարկում են հայության համար պատրաստել ինքնապաշտպանության ուղեցույց։ Այդպես է ծնվել նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության աշխատությունը։ Աշխատության ներածության մեջ Նիկոլ Դումանը գրում է. Ազգային ընդհարումների ժամանակ անկախ կողմերի քանակից ու որակից, անկախ նրանց հարաբերական ուժից, ուժում է ոչ թե մի, այլ անպայման երկու կողմը։ Միայն այն տարբերությամբ, որ թույլ կողմը ուժում է ավելի շատ, իսկ ուժեղը համեմատաբար քիչ, եւ ուժում են ոչ միայն ֆիզիկապես ու տնտեսապես, այլև կուլտուրապես։ Այնուհետև Նիկոլ Դումանը խոսում է այն մասին, թե ինչու են ցակում հակամարտությունները եւ թե ինչպես կարելի է դրանք կանխարգելել։ Սակայն ելնելով սեփական փորձից նա գրում է. բայց ինչ է լինի, թե ճշնամուն եւ թե բարեկամին Հարգանք ու պատկառակն է շնչողը դժբախտաբար դեր կոպիտ ուժն է։ Եվ միազգ, եթե ուզում է մնալ հարգված, եթե չի ուզում կորչել, պետք է լինի զենքի ընդունակ։ Միշտ պետք է լինել կազմ ու պատրաստ ինքնապաշտպանության համար։ Աշխատությունից դատելով Նիկոլ Դուման ինքնապաշտպանությունը դիտում է որպես երեք անկախտելի գործողություն կազմակերպում, պաշտպանություն եւ հարձակում, բայց ամենից առաջ նա շեշտը դնում է գիտակցական ու կազմակերպված կռվի վրա։ Նա գրում է. «Կազմակերպված ինքնապաշտպան կռիվը ըմբռնում է երևույթները լայն եւ բարձորեն, գիտակցում է իր նպատակը։ Նա գիտի իր ուժերը ճշտիվ եւ ճշնամուն մոտավորապես։ Նա կարգի է բերում իր բոլոր ռազմիկ ուժերը եւ մտցում է նրանց մեջ կարգապահություն։ Հարկավոր դեպքում շարժում է իր զորամասերը արագորեն, կենտրոնանում է ուր անհրաժեշտ է, արձակվում է ուր հարկավոր է, պաշտպանում է ուր կարևոր է»։ Այսպիսով նախաբանում հաստատելով կազմակերպված քրդի ինքնապաշտպանության անհրաժեշտությունը, Նիկոլ Դումանը անցնում է դրա կազմակերպման ընդհանուր կանոններին։ Նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության ձեռնարկի տեսանկյունից հարձակումը կոչված է ապահովելու ինքնապաշտպանությունը։ Ով կարծում է, թե այդ ապահովումը կարելի է ձեռք բերել միշտ մնալով պաշտպանողական սահմաններում, նա չարաչար սխալվում է, ասում է Նիկոլ Դումանը։ Հարձակումները ճշտամու միշտ պետք է պահանան ակնկալ հարձակումների երկյուղի մեջ, որ เป զի նրանք մնան իրենց տեղերում եւ չկարողանան համախմբվել ու կենտրոնացված հարվածել հայերին։ Հարվածել ճշտամու այս կամ այն մասին նշանակում է թուլացնել նրա ամբողջությունը, եւ ինչքան հաճախ ու արագ կատարվեն այդ տկարացումները, այնքան ավելի շուտ քայքայման կմատվի ամբողջությունը, որի համար պարտությունը կդառնա անխուսափելի, վստահեցնում է Նիկոլ Դումանը։ Ամբողջ կյանքը պայքարով ու մարտերով անցկացրած Դումանը կյանքի վերջում տարապում էր թոքախտով։ Նույնիսկ այդ վիճակում էլ չէր հրաժարվում իր պայքարից։ Զգալով պատերազմի մասնակցելու իրան կարողունակությունը 1914 թվականին թոքախտավոր Նիկոլ Դումանի ինքնասպանության վերջը տվել կյանքին։ Նրա ճունը Բաքվից տեղափոխվել է Թիֆլիս, թաղվել Խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Հայազատամարտը շարունակվում է։ Եով գիտե, գուցե Նիկոլ Դումանի նախագիծը նոր կյանքի կոչելու անհրաժեշտություն առաջանա։ Բազում տարիներ են անցել նվիրյալի մահվանից, բայց այսօր շարունակում է արդիական մնալ նրա մարգարեական խոսքերը։